Հայկական երկու հանրապետությունների վարչապետները Կարվաճառում մասնակցել են ջրի գործարանի հիմնարկեցին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն աշխատում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կազմակերպման ուղղությամբ։ Վերլուսաբան Աշոտ Մանուչարյանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ չունի։ Բազմազավակության եւ ցնելիության խթանման ծրագրերում Արցախի կառավարությունը փոփոխություններ է մտցրել։ Խոսրովի արկելոցի հրդեհը մարվել է 13.5 կիլոմետր պարագծով։ Լևոն Արոնյանը ոչ ոքի է խաղացել Գարի Կասպարովի հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը օգոստոսի 15-ին Շահումյանի շրջանում դիմավորել է ոչ պաշտոնական այցով Արցախ ժամանած Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանին, որից հետո միասին ցանոթացել են շրջանում գործող տնտեսական մի շարք նախագծերի։ Հայկական երկու հանրապետությունների վարչապետները սկզբում ցանոթացել են Վարդենիս Մարտակերտ Մայրուղու շինարարական աշխատանքներին, կարևորելով այդ ճանապարհի նշանակությունը թե ռազմավարական եւ թե հարակից շրջանների սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեսանկյուններից։ Վարչապետներն այնուհետև մասնակցել են Խարվաճար քաղաքի մերձակայքում հիմնվող ջրի գործարանի հիմնարկեքին։ Արցախի եւ Հայաստանի կառավարությունների ղեկավարները նաեւ այցելել են Լևգետի վրա կառուցվող Լև 1 եւ Թարթար գետի վրա գործող Ջերմաջուր հիդրոէլեկտրակայաններ, ցանոթացել դրանց արտադրական հնարավորություններին։ Արայի Կարությունյանը նշել է, որ վերջին տարիներին կառուցված հեկերի շնորհիվ Արցախը դարձել է էլեկտրակայանի սպառման առումով ինքնաբավ, ինչպես նաև բացվել են հարյուրավոր նոր աշխատատեղեր։ Համանախագահներն աշխատում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կազմակերպման ուղղությամբ։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը։ Ամերիկացի դիվանագետն գծել է, որ ԱՄՆ-ն հավատարիմ է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար հակամարտ կողմերի հետ աշխատելուն։ Մեջբերում եմ, հատկապես այս պատճառով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների հետ մենք շարունակում ենք ջանքեր գործադրել, որպեսզի որքան հնարավոր է արագ կազմակերպենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հանդիպումը հակամարտության կարգավորման գործընթացն առաջ մղելու նպատակով բանակցություններ անցկացնելու համար։ Ես կցանկանայի հիշեցնել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները միջնորդներ են։ Մենք չենք կարող կողմերին ստիպել վերջնական որոշումներ ընդունել Միայն հակամարտության կողմ երկրների առաջնորդներն են ի վիճակի այն լուծել, երբ կգա պատմական որոշում կայացնելու ժամանակը, ասել են նա։ Արցախում ցավոք անակնկալներ ամեն վարքյան կարող են լինել, եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ժողովուրդները պետք է պատրաստ լինեն դրանց։ Այս մասին ասել է Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Վերլուզաբան Աշոտ Մանուչարյանը։ Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպմանը, Վերլուսաբանը նշել է, որ դա մեծ հաշվով Հայաստանին ոչինչ չի տալու։ Ըստ նրա, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը չի կարող Արցախյան հիմնախնդիրն իշա հակամարտող կողմերի ժողովուրդների լուծել, քանի որ առաջին հերթին սпасարկում է նախագահող երկրների շահերը։ Պետք է հասկանանք, որ ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի, ոչ աշխարհի շատ պետությունների պետական համակարգերը, բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն ներկայացնում այդ երկրները։ Այդ հարցերի կառավարումը գալիս է դրսից։ Աշխարհի ուժեղները սահմանում են, ով ինչով պետք է զբաղվի եւ հանկարծ ժողովուրդներին կանգնեցնում են անակնկալի արչեւ, ասել է Աշոտ Մանուչարյանը։ Նրա համոզմամբ Արցախում ամեն վարքյան սպասվող անակնկալներին միակ դիմակայող կասեցնող ուժը ամբողջ հայությունն է հարցերի կառավարումը գալիս է դրսից աշխարհի ուժեղները սահմանում են ով ինչով պետք է զբաղվի եւ մեկ էլ ժողովուրդներին կանգնացնում են անակնկալի արժե որ կատարվել է այսինչ բանը եւ իր ղեկավարները այդ բանը կատարում են ինչ կատարվեց Լեռնային Ղարաբաղում այսօր ինչ կատարվում է վաղը ինչ կատարվելու է ոչ թե դա գալիս է նրանից թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը ինչ են որոշել այլ Հայաստանից ու Ադրբեջանից դուրս նրանց համար ինչ է որոշվել եւ ինչ է հрамցվելու եւ այս տեսակետից անակնկալներ ցավոք սրտի ամեն վարքյան կարող են լինել եւ ժողովուրդները պետք է պատրաստ լինեն Շարունակ մենք լրատվությունը։ Եթե Իսրայելը բարեկամական հարաբերություններ է ուզում Հայաստանի հետ, պետք է բացահայտի ճշմարտությունն ու պատասխանատուներին։ Նման կարծիք է հայտնել Հայդատի Երուսաղեմի հանձնախմբի ատենապետ Հակոբ Սևանը, անդրադառնալով իսրայելական մամուլի տեղեկություններին, թե Ադրբեջանն իսրայելական մի ընկերության խնդրել է ցուցադրել հարվածային անօթաչուի հնարավորությունները հայ զինվորականների դեմ։ Պետք է նկատի ունենանք, որ ապրիլյան պատերազմի օրերին Իսրայելի հայկական համայնքը բողոքի ցույցեր եւ նոտաներ էր հղել Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությանը, բողոքելով իսրայելական մեղսակցության, զենքի վաճառքի եւ այն բանի դեմ, որ իսրայելցի մասնագետներն Ադրբեջանում են օգնելու նրանց բանակին։ Եվ այսօր այս սկանդալն ապացուցում է, որ ինչ որ իրականություն կա, որ Իսրայելը մասնակից է Արցախի դեմ Ադրբեջանի վարած քաղաքականությանը եւ ճշնամական արարքներին, ասել է Հակոբ Սևանը։ Հայդատի հանձնախմբի ատենապետի կարծիքով, եթե Իսրայելն իսկապես ուզում է բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ, անպայման պետք է բացահայտի հանցագործներին։ Բազմազավակության եւ ցնելիության խթանման ծրագրերում կառավարությունը փոփոխություններ է կատարել։ Մասնավորապես այդ փոփոխություններով ավելացվում է արտոնությունների ծավալը եւ ընդլայնվում են այն խմբերը, որոնք օգտվում են այդ արտոնություններից։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով երկու տարի առաջ մեկնարկել է ծնելիությանը եւ բազմազավակությանը խթանող եւս մեկ ծրագիր։ Դա 5 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար բնակարան կառուցելու ծրագիրն է։ Մոտ 2 տարվա ընթացքում քանի ընտանիք է հասցրել օգտվել այս ծրագրից, բարձեցինք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանից։ 2016 թվականի հունվարի 1-ից առ այսօր նշված իրավունքը ձեռք բերած ընտանիքների թիվը մոտ 300։ Տեղեկացնենք, որ այս տարի հունիսյան նիստի ժամանակ գործադիրը նման ծրագիր ձեռնարկելու որոշում է ընդունել։ 2018 թվականից 5 երեխա ունեցող ընտանիքների համար բնակարան ձեռք բերելու կամ կառուցելու մասին։ Նշենք, որ ծնելիությանը եւ բազմազավակությանը խթանող համապատասխան ծրագրի շրջանակներում բազմազավակ ընտանիքների տան հարցը դեռևս տարիներ առաջ է պետությունը վերցրել իր ուսերին։ Սակայն եթե մինչ վերջին որոշումը բնակարաններ հատկացվում միայն 6 եւ ավելի երեխաներ ունեցող ընտանիքներին, ապա նոր որոշում Հետևաբար այդ արտոնությունից կօգտվեն 5 երեխաներով ընտանիքները։ Իրականում դա նույն ծրագիրն է, ուղղակի որոշում է կայացվել ծրագիրը իրականացնել պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Խոսքը վերաբերվում է նրան, որ բնակելի տուն կամ բնակարան ձեռք կբերվի կամ կկառուցվի նաև 5 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների համար։ Կառավարությունը հաստատել է նաև ծրագրից օգտվելու կարգը եւ այդ արտոնությունից օգտվելու առաջնահերթությունը այն ընտանիքները, որոնք այդ իրավունքը ձեռք են բերել 2016 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում, նրանց համար բնակարանները կկառուցվեն 5 տարվա ընթացքում։ Իսկ մյուս բոլոր 5 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների համար, որոնք այդ իրավունքը ձեռք կբերեն 18 թվականի հունվարի 1-ից հետո, գործի դրույթը, որը առ այսօր գործում է 6 անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքների համար, բնակարանը կկառուցվի կամ ձեռք կբերվի 3 տարվա ընթացքում։ Ուղղակի առաջին անգամ առաջնահերթությունների սկզբունք եմ ածվել որոշման մեջ, եթե ժամանակագրական սկզբունքով էր նախկինում կառուցում այդ բնակարանները, այսօր ուրեմն առաջնահերթությունը կտրվի այն ընտանիքներին, որտեղ ծնողներից մեկը ունեն զինվորական հաշվանդամություն կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհվել են, այդ ընտանիքներին կտրվի առավելություն։ Նույն առավելությունը կտրվի նաև այն ընտանիքներին, որտեղ միակ ծնողը մահացել է, ինչպես նաև այն ընտանիքներին, որտեղ երեխաները մնացել են առանց ծնողական խնամքի։ Հիշեցնենք, որ կառավարության կողմից ընդունված 5 երեխա ունեցող ընտանիքներին բնակարան հատկացնելու կամ նրանց համար տուն կառուցելու ծրագիրը կմեկնարկի 2018 թվականի հունվարից։ Հնարավոր է, որ այս ծրագրի շրջանակներում կառավարությունը համագործակցի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ կամ հիմնադրամը դադարեցնի համապատասխան ծրագրի գործունեությունը։ Առայժմ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարը դժվարանում է ասել։ Հարցը կորոշվի հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստին։ Բելալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Սեպտեմբերի 18-ից 20-ը Երևանում անցկացվելու է փոխադարձ վստահություն, միասնականություն եւ պատասխանատվություն խորագրով Հայաստան Սփյուռք հերթական 6-րդ համահայկական համաշխովը։ Համաժողովին մասնակցելու են պետական, քաղաքական, հասարակական գործիչների, համահայկական կառույցների եւ համայնքներում գործող կազմակերպությունների ղեկավարներ եւ անդամներ, լրագրողներ, կրթության, մշակույթի եւ հոգեվոր ոլորտների ներկայացուցիչներ Սփյուռքից, Հայաստանից ու Արցախից ներկային լինելու նաեւ երկու հայկական պետությունների պետական բարձրաստիճան այրեր եւ հոգեվոր առաջնորդներ։ Պոլսո Պատրիարքի տեխնացուների անունները դեռևս հայտնի չեն։ Այս մասին ասել է Պոլսո Պատրիարքարանի կրոնական ժողովի ատենապետ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը նշելով, որ շրջանառվող անունները գուցե փոխվեն, դեռ թեկնածուների պաշտոնական անունները որոշված եւ հայտարարված չեն։ Նրա խոսքով նամակ են ուղարկել Ստամբուլի նահանգապետարան, նշելով, որ ցանկանում են ընտրություններն անցկացնել դեկտեմբերի 13-ին։ Դեռ պետությունից պատասխանի ենք սպասում, բացի այդ պետությունից նաև կանոնադրություն ենք սպասում։ Եթե մեր առաջարկած ամսաթիվը պետությունն ընդունի, ներքին գործերի նախարարությունն ընտրությունների անցկացման կանոնադրություն պետք է ուղարկի։ Այն ուղարկվելուց հետո տեխնացուների անունները կհայտարարվեն, ասել են նա. Հայերենը դարձել է Կալիֆոռնիայի Mountain View քաղաքի տարրական դպրոցի երկու հիմնական լեզուներից մեկը։ Քաղաքի տարրական դպրոցում երկլեզու ծրագրի ներդրման շնորհիվ աճել է դպրոցի աշակերտների թիվը։ Հայոց լեզվով դասերի պակասի պատճառով հայկական ցակմամբ որոշ ընտանիքներ մինչ այդ ստիփաց էին մեկնել հարևան գլենդելի միասնական դպրոցական թաղամաս, որ արդեն ունի հայերենով երկլեզու ծրագիր։ Լրագրողներ առանց սահմանի միջազգային կազմակերպությունը վճռականորեն դատապարտել է Ադրբեջանի իշխանություններին հարկային մարմինների միջոցով այդ երկրի վերջին անկախ լրատվամիջոցի Թուրանի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Այս մասին ասվում է կազմակերպության հայտարարության մեջ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան Ադրբեջանի վերջին անկախ լրատվամիջոցը խեղդելու ձգտում, նշել է Յոհան Բիրը, կազմակերպության արևելային Եվրոպայի ու Ասիայի բաժանմունքի ղեկավարը։ Ադրբեջանի իշխանություններն արել են հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի վերացնեն մամուլի բազմակարծությունը, ըստ լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության Ադրբեջանը 180 երկրների ցանկում զբաղեցնում է 162-րդ տեղը խոսքի ազատության մակարդակով։ Օգոստոսի 12-ին Խոսրովի անտառի արկելոցում բռնկված հրդեհի մարման աշխատանքների արդյունքում 16 կիլոմետր պարագծով հրդեհից 13.5 կիլոմետր պարագիծը մեկուսացվել եւ մարվել է։ Ներկապահին աշխատանքներ են իրականացվում հրդեհի մնացած 2.5 կիլոմետր պարագիծը մարելու ուղղությամբ։ Հանգցման աշխատանքների մեջ ներգրավված են Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության, բնապահպանական եւ զինված ուժերը, ինչպես նաեւ բնակչությունը։ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության կենսար ռեսուրսների գործակալության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների եւ դենդրոպարկերի կառավարման բաժնի պետ Արամ Աղասյանի խոսքով Խոսրովի անտառ արկելոցի խոշոր կատնասունները թրջունները չեն դուժել եւ արկելոցի այլ տարածքներ են տեղափոխվել հրդեհից հիմնականում չթրջող միջատները, սողունները, կրծողներն են դուժել Ըստ նրա, սրանք նախնական տվյալներ են։ Հիմնական ուսումնասիրությունները եւ հաշվարկները կկատարվեն արդեն հրդեհաշիջման աշխատանքների ամբողջ ավարտից հետո։ Այսօր ժամը 5:07 րոպեին Սպիտակ քաղաքից 10 կիլոմետր հարավարևել գրանցվել է երկրաշարժ։ Ստորգետնյա ցնցման ուշգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 3 բալ։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 15-ին տեղական ժամանակով ժամը 7:51-ին երկրաշարժեր գրանցվել Ամասիա քաղաքից 8 կիլոմետր արևելք։ Երկրաշարժի ուշգնությունն էպիկենտրոնում կազմել էր 3-4 բալ։ Մարզասերների համար Սենտ-Լուիսում ընթացող արագ շախմատի մրցաշարի 4-րդ տուրում Լևոն Արոնյանն ուժերը չապել է աշխարհի 13-րդ չեմպիոն Գարի Կասպարովի հետ։ Պարտիան ավարտվել է 42-րդ քայլին, ոչ ոքի։ 4-րդ տուրից հետո Արոնյանը 2.5 միավորով Նեպոմնյաշիի, Դոմինգեսի եւ Կարուանայի հետ կիսում է մրցաշարային աղյուսակի առաջին հորիզոնականը։ Թարգման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, երեկոյան ժամերին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարաբարեմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 20, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան, տաքություն։